GRB, caralho. Ficatura! O flagrante tá no fundo, pau tá bom. A peça moqueada no fogo. Tu tem de verdade no novo. Tô pisando na neve. No progresso em 2018, na pretensão de ter tudo em dobro. Os bico nós é silencioso, inveja tem sono leve. Hoje eu só quero festa porque já sofri muito na caminhada. Nunca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Eu só quero o que interessa. A rota tá calculada, mas tem vários que me testa. No é melhor pulo na bala. Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais. Coração voraz, ó. Minhas orações nunca foi demais. Fez os inimigos caírem pra trás. Muita fé no Pai frente pra nós que correu atrás, que falou de menos, que tampou demais e tem mais. Minhas orações nunca foi demais, fiz os inimigos caírem pra trás, puta o pai. mundo pau bobo Apressa a moqueada no fogo. Tu tem de verdade no ano novo Tô pisando na neve o progresso em 2018, na pretensão de ter tudo em dobro. Nos bicos nós é silencioso, inveja tem sono leve. Hoje eu só quero pensar porque eu já sofri muito na caminhada. Boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Eu só quero o que interessa, a rota tá calculada. Mas tem vários que me testa, não melhor melhor na barra. pra nós que correu atrás, que falou de menos e trampou demais. Coração voraz, ó. Minhas orações nunca foi demais. Fez os inimigos caírem pra trás. Muita fé no Pai. Um brinde pra nós que correu atrás, que falou de menos, que trampou demais. E tem mais. Minhas orações nunca foi demais. Fez os inimigos caírem pra trás. Muita fé no Pai.